U Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O, dragi vjernici, na današnji dan <clears throat> pada blagdan rođenja Blažene Device Marije, mala gospa, pa iako se danas <clears throat> taj blagdan liturgijski ne slavi, jer nedjelja ima prednost po liturgijskim propisima, dakle uzima se misni obrazac od e, nedjelje, e, dodaju se e, zborna darovna i popričesna molitva od male ali samo na tihim misama i u časoslovu na pjevanoj misi otpadaju. Unatoč tome želimo e, pogledati značenje i poruku ovoga gospinoga blagdana koji možemo najbolje razumjeti u povezanosti s e, jednim drugim većim blagdanom, blagdanom Marina Bezgrešnoga, začeća, tri su blagdana prvoga razreda, Blažene Djevice Marije u liturgijskom kalendaru, to su blagdan bezrešnog začeća, navještenja, odnosno blagovest i velika gospa ili Marijin uznesenje. Blagdan Marijina rođenja najbolje ćemo razumjeti u povezanosti sa bezvješnim začećem, upravo iz razloga što tu nalazimo E, onaj razlog zašto je Bog odlučio e, poslati na svijet Blaženu Divicu Mariju i zašto je od nje odlučio učiniti najsvetiji stvor, zašto je, ju je učinio čistom, slobodnom od svakoga grijeha, najsvetijom od svih stvorenja, zato da bi ona bila dostojna primiti u svoju utrubu Sina Božega, drugu božansku osobu, dolikovalo je da Marija kao majka Božja koja će poput novozavjetnog e, kovčega saveza nositi u svoje utrobi živu Božju riječ bude potpuno e, čista, savršena, sveta i Bog je učinio to veliko dijelo, učinio ju je najsavršenijom, najsvetijom od svih stvorova. I u tom odnosu možemo onda razumjeti značenje ovoga blagdana koji dolazi na današnji dan, blagdana rođenja, blažene djevice e, Marije, da njezino rođenje prima svoje značenje i svoj smisao upravo u povezanosti s bezvješnim začećem, odnosno u odnosu prema njezinom božanskom sinu Isusu Kristu, da je upravo zato Bog odlučio učiniti Mariju svetom, dakle da bi bila dostojan stan njegovom božanskome e, sinu. E, I doista ako pogledamo lik Blažene Device Marije, moći ćemo u svim segmentima primijetiti tu usku povezanost i sličnost s njezinim božanskim sinom i iako nemamo doista ništa zapisano o njezinom rođenju u evanđeljima, ne možemo pronaći nikakvu pojedinost koja bi nam malo pobliže e, opisala kako se to dogodilo. Ipak možemo s pravom pretpostaviti da je e, Bog taj veliki događaj odvučio izvesti na način da on ima određenu sličnost s rođenjem Sina Božjega, druge božanske osobe Isusa Krista. Ako bismo željeli si predočiti, zamisliti kako se to dogodilo, možemo se poslužiti e, nekim posebnim nadahnućima, e, viđenjima, privatnim objavama koje su potvrđene i odobrene od e, crkve i u kojima možemo pronaći Eh, jedan opis <clears throat> kako bismo si to mogli predočiti i zamisliti. Blažena Katarina Emerik je velika eh, mistikinja eh, na temelju njezinih viđenja Kristove muke na i film Pasija, a ona je primila određena viđenja o životu blažene djevice Marije, pa tako <clears throat> u E, njezinim objavama nalazimo upravo tu sličnost e, s Isusovim rođenjem, kada promatramo rođenje Blažene divice Marije, da je majka Blažene divice Marije Sveta Ana, još kad je nosila u utrobi e, plod majke Bože koji će kasnije donijeti na svijet, da je već tu primila od Boga jednu objavu u kojoj joj je bilo pokazano e, da će dijete koje nosi od, u, utrobi biti obasjano sjajem i slavom, da će od nje iznići, izići spasenje svijeta. Onda možemo pročitati dalje u tim objavama da su sveta Ana i Joakim, roditelji Blažne djevice Marije, zahvalili Bogu na toj velikoj milosti kao što je to e, učinila e, sama Blažna djevica Marija nakon navještenja koje je primila od Arkanđela Gabrijeva, zatim da se samo rođenje blažen Divice Marije dogodilo tako da je e, kuću njezinih roditelja e, obasjalo jedno sjajno nebesko svjetlo i e, da su se nakon njezina rođenja objavili anđeli koji su slično kao nakon Isusova rođenja u štalici u Betlehemu pjevali hvalu Bogu, pjevali slava Bogu na visini i hvalostjev Aleluja. Evo sve ovo možemo pročitati u ovim viđenjima Blažnje Katarine Emerik, koje ipak ne moramo uzimati u smislu da imaju neku doktrinarnu vrijednost, da ne izvodimo iz njih nekakve teološke zaključke, jer to nisu E, oni nisu dio javne objave, dakle e, javne objave koju čini sveto pismo i sveta predaja, nego privatna objava koja nas u tom strogom smislu ne obveze da moramo u nju e, vjerovati i zato dakle, ne moramo iz toga izvoditi nekakve zaključke koji bi bili relevantni u vjerskom smislu, u smislu vjerskih istina, nego se možemo ovim materijalom poslužiti za našu osobnu pobožnost, duhovnost, e, da bismo si pokušali predučiti to veliko otajstvo ovoga blagdana koji dolazi na današnji dan. Evo i kada spominjemo tu temu, dragi vjernici, onda ako želimo malo pojasniti značenje privatnih objava, onda moramo svakako naglasiti da su vjerodostojne samo one privatne objave i ukazanja koja su prihvaćena i odobrena od crkve. To je onaj primarni i bitni kriterij. Dakle, da bismo mogli e, s pouzdanjem e, pogledati e, određene nadnarazne fenomene, privatne objave ukazanja, oni moraju biti vjerodostojni, a to znači moraju biti od crkve odobrene, jer ne možemo mi sami prosuđivati o toj stvarnosti, mi sami nismo dorasli i gospodin nam nije dao taj autoritet da bismo to mogli učiniti, to je on dao samo svojoj e, crkvi i to je dakle onaj prvi i glavni kriterij. A onda opet ako pogledamo malo dublje e, o teološkom značenju pojedinih nadnaravnih fenomena, dakle privatnih objava ili ukazanja, možemo razlikovati eh, one proročke eh, objave kao što su ukazanja Majke Bože u Fatimi ili Lasa letu, koje su naravno također priznate i odobrene od crkve i u kojima nalazimo neke opomene i poticaje za današnje vrijeme koji su vrlo relevantni i koji nam daju jasna usmjerenja kako živjeti u današnjem vremenu velike krize i pomutnje u e, crkvi. E, evo to je jedna strana, dakle to je e, jedan dio stvarnosti osvrta na E, te fenomene koji e, svakako trebamo imati pred očima, a onda isto tako trebamo uzeti u obzir da u današnjem vremenu postoje brojni fenomeni e, ukazanja privatnih poruka koji se šire po crkvi, a koji nisu odobreni od crkve i koji sadrže u sebi sporne i sumnjive elemente i obilježja. Najpoznatiji i nama najbliži primjer nam je svakako Međugorje, o kome su se izjasnili mjesni biskupi, e, dvojica biskupa Žanić i Peš, koji su donijeli sasvim jasan i izrečit sud, da u tim porukama nema elemenata vjerodostojnosti, odnosno da one ne zaslužuju <clears throat> kredibilitet da ih se drži nadnaravnom, e, e, nadnaravnim po svome porijeklu. E, evo, biskupi su donijeli ovu prosudbu držeći se vrlo jasnih kriterijem, kriterija o razlikovanju duhova, kriterija <clears throat> prosudbe koji su utvrđeni od crkve i zato ih prihvaćamo i zato trebamo držati relevantnim te prosudbe. No unatoč tome danas postoje brojni vjernici koji to ne uvažavaju, koji smatraju da te odluke nisu relevantne i da ih oni mogu svojevoljno zanemariti. E, zašto se takve stvari događaju? E, pa upravo zbog ove pomutnje u crkvi, zbog e, zablude kolegijalizma koja se u e, crkvi nametnula nakon drugog Vatikanskog sabora, po kojoj se govori da pastiri crkve doduše imaju određeni autoritet, ali da je svako slobodan ako ima određeni razlog koji se njemu sviđa, da je svako slobodan te odluke koje donose pastiri crkve zanemariti i djelovati u skladu sa svojom voljom i zato se cijelo ovo vrijeme organiziraju brojna hodočaša na tom mjesto koje dakle e, nije odobreno ukazanja koja su, mogli bismo reći, čak osuđena od crkve. I evo sve to samo izaziva e, pomutnju i produbljuje ovu konfuziju u kojoj se crkva danas e, nalazi. Pored ovoga e, fenomena možemo još razmutiti jedan sličan primjer, a to su poruke koje e, je primao vidioc dom Stefano Gobi, svećenik koji je osnovao svećenički marijanski pokret, Možda vam je poznata takozvana plava knjiga u kojoj su sadržane sve te poruke koje je ovaj svećenik primao, primao navodno nutarnjim glasom i tu sad ima puno toga zanimljivoga, e, puno pojedinosti koje, s kojima bismo se doista mogli služiti, koji dobro i točno opisuju današnju situaciju u kojoj se nalazimo, gdje se govori o opasnosti masonerije čak i o tome da je masonerija prodrla u samu crku, međutim s druge strane imamo isto tako neke sporne elemente gdje majka Božja navodno e, odobrava neke stvari koje se događaju u modernoj crkvi gdje biranim visokim riječima hvali postkoncilske pape koji su upravo odgovorni za cijelu ovu pomućnju u kojoj se sada e, nalazimo. I onda ako pogledamo e, susrete koje upriličuje ovaj pokret koji postoji i u Hrvatskoj, evo svake prve subote u mjesecu e, u Zagrebu, kod Isusovaca na Jordanovcu održava se takozvani čenakul susret ovog svećeničkog marijanskog pokreta pobožnost prve subote. Međutim, na koji način se ti susreti upriličuju, naravno, e, tu dolazi nova misa, tu dolaze sve zlouporabe, dijeli se priče na ruku, događaju se svetogrđa, već iz samog toga možemo zaključiti da cijela ta stvarnost zasigurno ne može biti po volji majci Božoj i da cijeli taj fenomen moramo također prosuditi kao neautentičan, nevjerodostojan, koji ne zaslužuje naše povjerenje, e, ne zaslužuje da ozbiljno razmotrimo te poruke. Evo i to je dakle način na koji se đavao služi takvim spolnim fenomenima u današnjem vremenu, u današnjem trenutku u kome se crkva nalazi. S jedne strane vidimo ima nešto dobro i vredno, nešto što privlači ljude. Naravno, djavo ne bi mogao nastupiti da se pokaže onakvim kakav on jest, nego se on, kao što nam govori sveti Pavo, uvijek prikazuje kao anđel svjetla i onda se koristi određenom metodom, određenim sredstvom da bi privukao ljude i da bi ih tako nasamario, da bi ih tako prevario. Evo, taj njegov način djelovanja možemo doista primijetiti u gotovo svim modernim e, fenomenima, ukazanjima koji promiču cijelo ovo usmjerenje, moderno usmjerenje drugog Vatikanskog koje je danas službeno na snazi u crkvi. Te zato treba vrijediti pravilo e, krajnjeg i velikog opreza kada se susrećemo s takvim pojavama da se takvih modernih privatnih ukazanja i poruka moramo kloniti u širokom luku i da se trebamo držati samo onoga što je crkva izričito e, odobrila i priznala i na taj način želimo pronaći hranu za svoj duhovni život, evo možemo se poslužiti e, onim e, fenomenima dakle, koje je crkva odobrila, koje je priznala da su vjerodostojni, naravno e, u razgovoru i u dogovoru sa svećenikom kao dio jednog redovnog duhovnog vodstva. Današnje evanđelje govori nam o E, temi zahvalnosti kako je desetorica gubavaca bila izlečena od gospodina, ali da je samo jedan došao zahvaliti. Evo stav zahvalnosti koji su zasigurno imali roditelji Blažene djevice Marije, kada su primili taj veliki dar koji je darovan ne samo njima, nego cijelome svijetu, kome je darovana Blažen Devica Marija kao majka Sina Božega, od koje će doći na svijet spasenje. Zahvalnost koju treba imati svako od nas kao sastavni dio našeg kršćanskog života, zahvalnost gospodinu, ponajprije za one naravne darove koje smo primili, pa se zato trebamo ispitati, dragi vjernici, zahvaljujemo li gospodinu, E, svakoga dana za milosti koje primamo i na koji način to činimo, a onda također da budemo zahvalni i na onim nadnaraznim darovima. Onaj najveći milosni dar koji primamo je sakrament svete Euharistije, gdje nam se daruje sam živi Isus Krist, Sin Boži, da bi nas nahranio svojim e, tijelom zato trebamo tom velikom sakramentu pristupiti s jednim ispravnim stavom raspoloživosti za Božju milost, za njegove darove koje želimo primiti, a onda nakon primanja tog sakramenta trebamo ostati u molitvi zahvale. Nakon same svete pričasti, a i nakon svete mise. Nikako nije dobro ako bismo nakon završetka svete mise odmah izašli van. To bi bilo kao da nas netko pozove na ručak ili večer. Evo sveta Euharistija kao sakrament je božanska gozba koju nam se daruje sam živi Isus Krist. Kao da, dakle, kao da nas neko pozove na ručak ili večeru i onda nakon što stavimo posljednji zalogaj u usta, kažemo doviđenja i odmah izađemo van kako bi se tada osjećao taj domaćin, sigurno bi se uvrijedio. A tako ni Isusu nije drago ako bismo nakon primimo taj najveći sakrament e, odmah napustili crkvu, ako ne bismo proveli nijedan trenutak u zahvali. Evo to je e, sastavni dio e, našeg pristupa sakramentu svete Euharistije, ako doista želimo taj sakrament primiti na plodonosan način. Evo želimo se zato pridati gospodinu svim srcem i zahvaliti mu poput ovog gubavca koji je bio izvječen, gajiti taj stav zahvalnosti da bismo od njega, od njega mogli primiti one prave duhovne e, darove koji će nas voditi prema vječnom životu. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Sveta.